50 languages. 68 kuuskümmend kaheksa, kuuskümmend kaheksa, ใหญ่เล็ก suur , väike , suur , väike ,ใหญ่และเล็ก suur ja väike , suur ja väike ช้างตัวใหญ่ elevant on suur elevant on suur หนูตัวเล็ก hiir on väike hiir on väike มืดและสว่าง pime ja valge pime ja valge ตอนกลางคืนมืด Öö on p i m e Öö on p i m e ตอนกลางวันสว่าง Päev on valge. Päev on valge. แก่ ชรา หนุ่มสาว Vana ja noor. Vana ja noor. คุณปู่ คุณตาของเราแก่มาก meie vanaisa on väga vana. meie vanaisa on väga vana. เจ็ดสิบปีที่แล้วท่านยังหนุ่ม Seitsekümmend aastat tagasi oli ta veel noor. Seitsekümmend aastat tagasi oli ta veel noor. สวยและน่าเกลียด Ilus ja inetu. Ilus ja inetu. ผีเสื้อสวยลิบลิกกสอนนิลุสลิบลิกกสอนนิลุสแมงมุมน่าเกลียดแัมบลิกอนนินเอตโตแอมบลิกออนอินเอตโตอ้วนและผอมป็อกซ์ยากุหนป็อกซ์ยากุหนผู้หญิงที่หนักหนึ่งร้อยกิโลอ้วน sada kilo kaaluv naine on paks. sada kilo kaaluv naine on paks. ผู้ชายที่หนักห้าสิบกิโลผอม viiskümmend kilo kaaluv mees on kõhn. viiskümmend kilo kaaluv mees on kõhn. แพงและถูก kallis ja odav. kallis ja odav. รถราคาแพง Auto on kallis. Auto on kallis. หนังสือพิมพ์ราคาถูก Ajalehт on odav. Ajalehт on odav.